Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabiahum bi ihsan ila yawmiddin. din. Uz Allahu jalla wa ala dozvolu nastavljamo govoriti o propisima hadža. Ovo je treće, iako Bog da zadnje, predavanje. U prvom predavanju bilo je općenito govora o hadžu njegovoj propisanosti, njegovom propisu, propisu obavljanja i propisu ostavljanja, odnosno neobavljanja hađa. Bilo je govora o vrijednosti hađa. Zatim određena pitanja vezana za onoga koji želi da obavi hađ. Bilo je govora o tim e, vremenima kada se stupa u obrede hađa, odnosno umre, nakon koje slijedi hađ, umre koja je vezana za hađ, zatim mjesta preko kojih se dolazi do Mekke radi obavljanja umre ili hađa. I dakle u tom prvom predavanju smo došli do samog odpočinjanja obreda umre. Jer većina danas, naročito naši hađija, obavljaju tu vrstu hađa koji se zove temetu, gdje se obavlja prvo umra, a zatim hađ. Obavlja se umra, završi se sa propisima umre, skidaju se i hrami. Nakon toga, kada dođe vrijeme hađa, a to je osmi dan Zulhidžeta, onda ponovo stupaju i hrame, nije te hađ, i obavljaju te hađske obrede. U drugom predavanju, znači, bilo je govora o stupanju u umranske obrede i redoslijedom jeli, bilo je govora šta se čini tada. I došli smo, dakle, do ovog trećeg predavanja, do stupanja u hačske obrede. Dakle, u prošlom predavanju smo završili sa obredom umre, kako to naše hađije, imaš jedu tu koliko hoćeš olovke. Kako naše hađije obavljaju, dakle, po dolasku u Meku iz Medine i nakon toga skidaju i hrame. Nakon toga skidaju ihrame i čekaju osmi dan Zulhidžeta. Osmi dan Zulhidžeta je u stvari dakle dva dana prije Kurban Bajrama. Kurban Bajram je deseti dan. Deseti dan Zulhidžeta. I otprilike utorak ili srijeda su zadnji dani Zulkade, mjeseca ili Zulqi'de i dakle u sredu ili četvrtak odpočinje Zulhidže. Tih prvih deset dana Zulhidžeta, kao što nam je poznato, su najbolji dani u godini. I treba ih što je god moguće više provesti u ibadetu. Dakle, od prvog do desetog, deseti dan je Zulhidže. E, eh, što se tiče hačskih obreda, stupaju od osmog dana Zulhidžeta po sunnetu poslanika, alaihi salatu wasalam oni koji su pratili prva dva predavanja, dakle bilo je govora prije svega kako je poslanik Alihi Salato samo obavljao, a zatim bilo je određenih pitanja ako neko ne uradi, je li griješan, da li mora nadomjestiti, iskupiti se nečim i slično. Tako dakle i ovo treće predavanje, narošto dakle sada e, ovo predavanje koje govori o obredima hađa, bit će dakle tih nekih fiskih pitanja o koji se razilaze islamski učinjaci, neki obavezuju iskup da se kolje kurban i slično. Pa dakle, prvo spominjemo šta je sunnet, kako je poslanik alaihi salatu osama obavljao i to bi bilo najbolje da se zna i da se potrudi svaki hađija da na takav način obavi hađ. Ako nešto iz nemogućnosti ne bude mogao da obavi na taj, na taj način, onda zgodno je da se zna propis izostavljanja dotičnog jeli, postupka, da li ga obavezuje nečim ili ne. Pa dakle, osmi dan Zulhidžeta, odnosno dva dana prije Kurban Bajrama. Hadžije uglavnom borave u Mekki. Dolaze uglavnom. Tog dana, dakle kada osvane, klanja se sabah u Mekki, tamo gdje se boravi, po mogućnosti svakako, dakle, najbolje je da se klanja u haremu kod Kabe, da bi se izašlo iz razilaženja, jer kod Kabe zasigurno ko klanja taj njegov namaz ima vrijednost stotinu hiljada namaza na nekom drugom mjestu. Razilazi se u Lema da li je takav slučaj bilo gdje gdje se klanja u Haremu, prošli puta sam objašnjavao, Harem ne misli se na građevinu oko Kabe, mesči do oko Kabe, ne, već na Harem Meke, granice Meke. O tome je bilo govora prošli puta. Pa pojedini učenjaci kažu da se ova vrijednost stotinu hiljada namaza odnosi na taj harem. Dakle, granice Mekke, unutar granica Mekke, svetog dijela Mekke, ko obavi namaz, da je vrijedan stotinu hiljada. Ali sigurno ko obavi kod Kabe, to je najsigurnije, da bi se izaslo iz razilaženja, tako je najbolje. E, prošli puta sam rekao i sada kažem, kada se stupa u hačske obrede iz Mekke, stupa se tamo gdje se boravi. Ha, kada se obavlja umra, dolazi se sa svih strana prema Meki, imaju ti mikati ta mjesta gdje se kupa, miriše, oblače i hrami, donosi nijet, izgovara vrsta umre ili hađa koja se obavlja, hađ koji se obavlja i dakle stupa se. E, što se tiče onih koji borave u Meki, a sada su i naše hađije takve jer dolaze u Meku prije početka hađa, Pa i oni imaju propis tih stanovnika Mekke. Kako sam prošli puta rekao, većina islamskih učenjaka je tog stava, ishodno hadisu, dakle da hađije stupaju u hađske obrede tamo gdje se nalaze u Mekke. Dakle, ne moraju izlaziti do tog mikata ili ne moraju izlaziti izvan granica, izvan granica Mekke. Već u hotelu kupaju se, tuširaju se, namirišu se, isto dakle kako je bilo govora kod umre, mogu se namirisati, ne smiju mirisati i hrame koje će obući. Ako nešto od mirisa na tijelu, sa tijela pređe na i hrame, nema smetnje. Iste one zabrane koje sam spomenuo kod umre, kada se stupi u umranske obrede, dakle, ono što je bilo spominjanja od kraćenja kose, brijanje kose, jeli, čupanja dlaka, noktiju, kraćenja i ostalog, sve se to odnosi sada isto i kod hađa. Sve te zabrane stupaju i ništa od toga hađija ne smije da dira. Dakle, oblači i hrame i kaže lebejka Allahume hađen. Naše hađije kada dolaze iz Medine, ili sa bilo kojeg drugog mjesta i obavljaju prvo umru, kažu lebejk Allahume umraten, odazivam ti se gospodaru sa umrom i prvo obavlja umru. Obavi umru, skine ih rame, dolazi ovaj osmi dan Zul Zulhidžeta, dva dana prije Kurban Bajrama i kaže lebejk Allahume hađen, sada gospodaru odazivam ti se sa hađom. I stupa u hađske, hađske obrede, gdje god se dakle nađe u Mekke. Nije od sunneta da se ode na minu pa da se tamo obuku i hrami i da se smine stupa u hađ. Ne. Već dakle tamo gdje se nalaziš, gdje boraviš u Mekiji. Kada stupiš u hačske obrede, onda je od sunneta poslanika alihi salatu oslam dakle izašao na minu. Izašao je na minu. Dakle, u prijepodnevnom vremenu. Izašao je na minu. Mina je sada blizu naših bosanski hađija. Hađije koje idu preko islamske zajednice, tamo njihovi hoteli su blizu mine. I ne predstavlja im nikakvu tegobu, dakle, da poštuju ovaj sunnet. Vrlo blizu su im hoteli. U prije podnevnom vremenu odlaze na minu. I borave na mini. Cijeli taj osmi dan, nisam pratio koji će to biti dan ovako imenom, cijeli taj dan borave na mini, i čak sutradašnji dan, deveti dan Zulhidžeta, klanjaju sabah. Dakle, na mini. Osmog dana dolaze prije podne i na mini klanjaju podne i kindiju, akšam, jaciju i sutradan, deveti dan Zulhidžeta, dan arefata, na mini će klanjati, na mini će klanjati, dakle, i sabah. Od onog momenta kada obuku ih rame, kao i kod umre, Kada su rekli lebejk Allahumme umreten, počeli su izgovarati telbiju. Lebejk Allahumme lebejk, lebejk la šarike leke lebejk, inna alhamde wa ni'mete leke wal mulk la šarike leke. I druge verzije od ashaba čuli ste. Nema smetnje. I ovdje kada obuku i hrame i krenu prema mini, počeće izgovarati telbiju. I mogu izgovarati i drugi zikr, kao što je bilo govora i kod umre. Da izgovaraju subhanallah, alhamdulillah, Allahu ekber, nema nema smetnje. Dakle, sunnet poslanika alihi salatu wasalam je bio da svo vrijeme ovih hađskih obreda, dakle osmi dan na mini, deveti dan na mini pa na refatu, pa zatim na veče na muzdelifi, zatim deseti dan Bajram, nakon što se klanja Bajram, ponovo se vraća na minu i boravi 11. i 12. i ko hoće i 13. svo to vrijeme namaze klanjaju skraćeno sunnet poslanika alihi salatu wasalam jeste da se ti namazi klanjaju skraćeno. Svo vrijeme je klanjao. Dakle, osmi dan ove namaze, podne i kindija, akšam, jacija, ti namazi se klanjaju skraćeno. Podne sa 4 na 2, kindija sa 4 na 2, akšam 3, ne može se skrati, jacija sa 4 na 2, sabah, sabah. Sunneti se ne klanjaju izuzev sabaskog sunneta. Izuzev sabaskog sunneta, poslanik Alihi Salocam nije ga izostavljao, sabaski sunnet, nakon njega fard svakako, sabaski sunnet nije izostavljao, bio na putovanju ili kod kuće, što ukazuje na važnost sabaskih sunneta. Zatim, dakle, na mini se noći, ujutro se klanja sabah, sačeka se da sunce izađe na mini, nakon što se klanja sabah, zikri se, nakon što sunce izađe na mini, može se krenuti na arefat. Sve je to dakle blizu. Mina, arefat, muzdelifa i ponovo mina. Ha. Mina i ova muzdelifa ovdje su u granicama harema, arefat nije predislamski Arapi, prije dolaska poslanika alihi sa i propisivanja hađa na ovakav način, dakle i prije se obavljao hađ, oni su oboravili pagani, predislamski Arapi su oboravili na svim mjestima Juzev na Arefatu. Ili da kažem tačnije, Kurejšije. Kurejšije su oboravile na svim mjestima Juzev na Arefatu. Zašto? Zato što je Arefat izvan granica Harema Mekke i govorili su mi smo ti koji služimo harem, koji služimo kabu i služimo harem i mi ne izlazimo izvan granica Mekke. Ako se sjećate kada smo govorili koliko je i da li je poslanik Alihi Salusom obavljao hađova prije propisa ovog hađa, spomenuo sam hadis od Džubeira ibn Mut'ima, kada je izgubio jahalicu pa je tražio i vidio poslanika Alihi Salusom na refatu, pa je rekao oni od Kurešija, otkud on na refatu? Jer Kurešije nisu izlazili na refat. Pa je zato došao poslanik Alihi Salosam i razlikovao se, razlikovao se od njih. Dakle, nakon što se klanja deveti dan sabah namaz, sačeka se da se sunce izađe, zatim se može opet u prije podnevnom vremenu krenuti prema Arefatu. Od Mine do Arefata, na samom ulazu Arefat, nalazi se mjesto, nalazi se dolina u kojoj je smještena, izgrađena džamija, zove se Nemira. Zove se džamija Nemira, do nje odma ima dolina koja se zove, nije bitno, Urene. Nakon toga dolazi Arefat. Poslanik Alihi Salatu Osalam je dolazio do samog Arefata prije podne. Dolazio bi do granica Arefata prije podne i tu čekao. Tu bi mu ashabi napravili šator. Tu je boravio. Kaže se da je tu i održao hutbu. Neki kažu arefatska hudba, Allah najbolje zna ovdje, dakle, pred ulazu u arefat je održao hudbu. Zato ko ima mogućnost da prati preko satelitskih kanala, deveti dan kada hađije budu na arefatu, moći će da prati hudbu koja se drži u ovom dijelu, u ovom dijelu jeli, u ovom mesčidu koji je sagrađen na samom ulazu Arefat. Jedni kažu da je pola mesčida u Arefatu, drugi jeli, kažu da je, da je prije Arefata. Pa dakle, dolazi se u putu do jeli, Arefata ili do te doline, svakako izgovara se Telbija i šta još? Izgovaraju se tekbiri, je li tako? Jer deveti dan, dan prije Kurban Bajrama, Otpočinje se sa izgovorom tekbira. Nakon što se klanja sabah namaz na mini, počinje se izgovarati, počinju se izgovarati tekbiri. Od Allahovog poslanika, alihi salatu ništa vjerodostojno se po tom pitanju ne prenosi. Ali se prenosi od mnogih, mnogih ashaba, tako da se to ne može negirati i ne može se reći da to nije propisano. Ne može se reći da to nije propisano. Od mnogih ashaba i prenose se razne verzije. Tako dakle da treba izgovarati tekbire na koji god hoćeš način. Kod nas je Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilaha ila Allahu, Allahu Ekber, Allahu Ekber, wa lillahi lhamd. Tako prošireno i nema smetnje u tome, prenosi se od Abdullaha ibn Mas'uda radijallahu talan da je tako donosio tekbire. Pa se kaže Džabir ibn Abdullah radijallahu anhuma koji prenosi opis hađa poslanika alaihissalatu sallam hađskih obreda, kaže da bi bilo ashaba koji su izgovarali telbiju, a bilo je ashaba koji su izgovarali tekbire u putu do arefata. I niko nikoga nije korio. Niko nikoga nije korio. Niti oni koji su izgovarali telbiju i ustrajavali u njoj, niti oni koji su izgovarali, koji su izgovarali e, tekbire. I kao što nam je poznato, ovi tekbiri se, jel tako, donose počinju se donositi devetog dana, odnosno dan prije Kurban Bajrama pa do zadnjeg dana, jeli Kurban, Kurban Bajrama. Boravak, dakle, u tom mjestu prije samog Arefata je sunnet poslanika, alihi salatu wasalam. Dakle, mina, boravak na mini je sunnet. Ako čovjek iz opravdanog razloga, ne mogu da kažem, dakle, bez razloga. Jer vjernik i vjernica trebaju da slijede sunnet poslanika alihi salatu veselam. I ne smiju misliti, smatrati da je nešto drugo bolje. Pazite, boravak na mini poslanika alihi salatu veselam je izašao na minu osmi dan i klanjao podne i kindiju, akšam, jaciju i sabah. Zatim kasni opet se vratio nakon Kurban Bajrama, dakle nakon što je otišao do Kabe, tavafio, obavezni tavaf, ponovo se vratio na minu. I bio 11. 12. 13. dan. Klanjao sve namaze. Ha. A u hadisu, evo sad sam rekao, ko klanja kod Kabe u, u Mekki, u Haremu Mekke, da ima njegov taj obavljeni namaz vrijednost stotinu hiljada namaza. Na mini ima veću vrijednost od stotinu hiljada namaza da neko ne bi ostavio minu pa rekao ja ću ići onaj zadnji trenutak na Arefat jer na Arefatu se mora boraviti. Kako je došlo u hadisu al hađu Arefe, hađi Arefat. Bez Arefata nema hađa i kako će sada biti govora. Kaže ne ne ja ću boraviti kod Kabe i otići u zadnji trenutak. Bolje ti je boraviti na mini. Zašto? Zato što je poslanik Alihi Salosan boravio na mini. A on je radio ono što je najbolje. Da je namaz kod Kabe vredniji od namaza na mini, poslanik Alihi Salosan boravio kod Kabe. Ne, on je išao. I rekao je, hudu anni menasikakom, uzmite od mene obrede hađa, podučite se svojim obredima hađa od mene. Kako ćete nakon mene obavljati? Podučite se od mene. Pa je dakle došao na minu. Nakon toga smine zaputio se do Arefata i došao do samog Arefata i boravio tu dok nije nastupilo podne. Dok nije nastupilo podne. Kada je nastupilo podne i sunce krenulo prema zapadu, poslanik Alehi Salosam je ušao na Arefat. I kažu, klanjamo podne i kindiju tu. I ovdje se, dakle, klanja podne i ikindija skraćeno i spojeno. Podne i ikindija klanjaju se skraćeno i spojeno odmah po ulasku na refat. Čim budeš u mogućnosti da uđeš na refat, ako možeš da obavljaš na ovakav način po sunnetu, da dođeš i čekaš nakon što nastupi podne, uđeš i klanjaš, odmah klanjaš ne odgađa se, kao što nam je poznato, govorili smo o propisu skraćivanja i spajanja, može se spojiti u prvom vremenu, odnosno podnevskom ili kindinskom, ovdje ne. Ovdje odmah na početku spajaš u podnevskom vremenu. Zašto? Zato što preostali dio dana treba iskoristiti za upućivanje dove Allahu subhanahu wa ta'la zikr na refatu. Jer se Allah, kako je došlo u hadisima, ponosi sa hađijama koji su na refatu divi se njima. I poslanik Alihi Salavcam nakon što je klanjao podne i kindiju, otišao je do svoga mjesta gdje je boravio, postavio devu, ljudi su prolazili ispred deve, a on je svo vrijeme dovio. Svo vrijeme dovio dok nije sunce zašlo. Hm. Pa se dakle, čim se uđe na refat, klanja podne i kindija spojeno i skraćeno. Podne dva rekata i kindija dva rekata. Ha između njih nema nikakvog zikra, nema nikakvog namaza. Uči se jedan ezan, zatim se uči i kamet za podne, klanja se dva rekata, ustaje se, uči se i kamet za ikindiju i klanja se ikindija dva rekata. Nakon toga se upućuje dova svako za sebe Allahu dželovala. Nema zajedničke dove, nema zajedničkog zikra. Da je to bilo, 120.000 ashaba i ashabik je došlo s poslanikom Alihi Salocan da se poduči propisima hađa. Da je to on radio zajednički, recite toliko, recite ovoliko, to i to, to bi bilo prenešeno. Zasigurno. Evo, Džabir radijallahu talan do u detalje prenosi sve ono što je vezano za obrede hađa. I ništa od toga nije spominjao. Hm. Dakle, boravak na Arefatu je rukn, sastavni dio hađa. Bez njega nema, nema hađa. Nakon što se klanja podne i ikindija, posvećuje se, posvećuje se dovi. Vrijeme predviđeno za boravak na Arefatu. Dakle, u tom vremenu mora se boraviti na Arefatu. Nije obaveza svo vrijeme da provedeš. Ha. Pa koje je predviđeno vrijeme za boravak na Arefatu? U bilo kojem vrijeme da provedeš makar malo. Jer čućeš Omer radijallahu talan, došao me čovjek pred zoru na muzdelifi. Kasnije mjesto koje će doći nakon Arefata. Došao mu je čovjek pred zoru i kaže, sad sam stupio u obrede. Kaže, zbio na Arefatu, kaže, nisam. Idi, kaže, makar malo budi. Idi, makar malo budi. Dakle, koliko god, samo kada bi čovjek samo prošao kroz Arefat. Ušao i prošao kroz Arefat i izašao. Izvan Arefata to je bilo dovoljno. Ha? Pa dakle, predviđeno vrijeme za boravak na Arefatu je od podne, po ispravnijem, od podne devetog dana Zulhidžeta do zore desetog dana Zulhidžeta. Dakle, podne do zalaska sunca i od zalaska sunca do pojave zore sljedećeg dana. U tom vremenu mora se zadesiti hađija makar malo na Arefatu. To je dakle obaveza u tom vremenu da se nađe. Od sunneta, od sunneta kako je poslanik Alihi Salazam obavljao je od podne do akšama. Sa zalaskom sunca kreće se na sljedeće mjesto. Na sljedeću destinaciju. To je dakle sunnet. Ali ako čovjek bude spriječen, ne bude u toku dana mogao da boravi, može u toku noći da se nađe na refatu. Kako će biti, jeli, spomenan. nije uvjet dok se boravi na Arefatu da se mora biti pod abdestom. Ha? Nije uvjet dok se boravi na Arefatu da se mora biti okrenut prema kibli. Dakle, nakon što obaviš podne i kindiju, moraš za namaz imati abdest. Neovisno od obreda hađa, namaz mora imati abdest. Čovjek nakon namaza, zikri i dovi, izgubi abdest, Svakako da je lijepo da čovjek bude pod abdestom. Jedan od alameta, znakova ili sebeba razloga primanja dove jeste da čovjek bude pod abdestom, da bude okrenut prema kibli i slično. Ali čovjek ne bude u mogućnosti, ne znam, to je možda nekada davno bilo teško, otežano da čovjek ode i da se abdesti jer je bilo vrlo malo nužnika i vrlo malo je bilo mjesta gdje se možeš abdestiti, naročito za žene. Žene su znale a jedna drugu da zakloni na polju pa da se abdesti. Abdestane bile otvorene. A? Pa mora jedna drugu da zakloni mahramom ili nečim drugim da bi se ona mogla abdestiti. Sada je dakle to olakšano. Ali, da kažem, nije obaveza da čovjek mora svo vrijeme boravka na refatu nakon podne i kindije da bude pod abdestom ili da bude okrenut prema kibli. Naprotiv, svi učenjaci se slažu da je čovjekov boravak da je čovjekov boravak na Arefatu ispravan ako bi prespavao. A čovjek poslije a, podne i kindije legne. Umorio se, pazi ide pješač i sve. Možda njegovi hoteli nisu bili blizu tako a, mine. Pa je prepešćačio do mine. Pa je od mine pješačio do Arefata. Pa se umorio. Podne i kindiju klanjao, zatim legao i prespavao do akšama. Svi islamski učenjaci se slažu da je njegov boravak na Arefatu ispravan i ništa nije obavezan da se iskupi i slično. Jeli? Pojedini ashabi bi se kupali prije nego bi ulazili na Arefat. Međutim, ne prenosi se od poslanika, ali sam kada je došao do Arefata, da se okupao pa ušao. Ne. Prenosi se od Abdullah ibn Omera, jeli, da je on to radio. Od sunneta je dakle da se na Arefatu što god može više, maksimalno čovjek posveti dovi kako ste čuli, poslanik Alehi Salusam nakon što je klanjao podne i kindiju, otišao je do mjesta gdje je boravio na Arefatu, postavio svoju devu i dovio dok sunce nije zašlo. Nije prestajao s dovom. Pazite, nije vjerodostojno zabilježeno koju dovu učiti na Arefatu u kojoj dovi ustrajavati. Da se pouzdano zna. Poslanik Alihi Salusam je najviše tu dovu učio i preporučio da se najviše ta dova uči, da se u njoj ustrajava, nema vjerodostojnog hadisa. Ha? Možda ste čuli. I ja sam mislio da će neko priupitati. Ima hadis. Bilježi imam termizi i drugi da je poslanik Alehi Salatu Oslam rekao najbolja dova i najbolje što sam rekao ja i što su rekli vjerovjesnici prije mene jeste la ilaha illa Allahu wahdehu la sharika lah, lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Međutim taj hadis nije vjerodostojan. Sam imam Tirmizi ga je osporio. U lancu prenosilaca nalazi se sporan čovjek. I sam imam Tirmizi zbog njega, iako ga je on zabilježio u svome sunenu, rekao je dakle da hadis nije vjerodostojan. I drugi učenjaci su rekli da je lanac prenosilaca jeli, e, prekinut da je to dakle ispravnije, ispravnije mišljenje. Dakle, nema vjerodostojne dove kojoj se treba čovjek posvetiti na refatu. Već učiš, doviš ono što tebi treba. Bitno je da to bude srčano, bitno je da tvoje srce prati tvoja usta, jer nam je poznato iz drugih hadisa da Allah se ne odaziva dovi čije je srce nemarno prema, prema toj dovi. Dakle, nema neke propisane dove. Sunnet je dakle da se na Arefatu boravi do zalaska sunca. Kada sunce zađe, kreće se sa Arefata do Muzdelife. Kreće se sa Arefata do Muzdelife. Pravi se krug. Mina, Arefat, Muzdelifa i ponovo Mina. Kada sunce zađe, kreće se do Muzdelife, sa Arefata. Čuli smo od podne do zore desetog dana obaveza je boraviti makar malo na refatu. Što znači, ako bi čovjek krenuo prije akšama, ako bi čovjek sa refata krenuo prije akšama, ispravan je njegov boravak na refatu. Ima učenjaka koji to zabranjuju i koji kažu ne, mora jedan dio noći da boravi, zato nema dokaza. Od sunneta je ovo, kako kažem, prvo, da se boravi od podne do zalaska sunca i da se nakon zalaska sunca i nakon što nestane rumenila onog žutila od sunca na nebu da se krene sa arefata na muzdelifu. Ali ako bi neko trebao ranije, nema smetnje. Kao što također, ako bi čovjek došao samo noću, ne boravio ni jedan dio dana, prethodnog dana, dakle devetog dana, nema smetnje. Nema dokaza koji obavezuje da moraš dio dana i dio noći da spojiš na arefatu. Nema dokaza. Ha. Pa je dakle, njegov boravak na refatu je zasigurno, zasigurno ispravan. Jer, kaže poslanik Alihi Salacom u jednom od hadisa, kako prenosi Urve ibn Mudarris i na njega se na ovaj hadise mnogi vraćaju, u jednom dakle detalju kaže, a onaj koji je boravio na refatu e, danju ili noću, njegov hađ je ispravan, njegov hađ je potpuno. A onaj od nas koji je boravio na refatu danju ili noću, lejlene unahara. Dakle, ne kaže onaj koji je boravio na refatu i danju i noću, već kaže onaj koji je boravio na refatu danju ili noću. Iz čega se zaključuje, dakle, da se mora boraviti na refatu. Dio dana ili dio, dio noći. Zatim, dakle, kreće se ka muzdelifi. Po sunnetu, kada nastupi akšamsko, akšamsko vrijeme i nestane to grumenila od sunca na nebu prema muzdelifi treba ići smireno polako. U hadisu Džabira koji opisuje hačke obrede poslanika alihi salocam kaže se da je poslanik pokazivao sallallahu alihi salocam da je pokazivao rukom ljudima polahko, polahko, da idu polahko, da idu, da idu smireno. Kada se dođe na muzdelifu, klanja se akšamijacija skraćeno ili spojeno. Međutim, od sunneta poslanika alihi salatu osalam je sada da se akšam i jacija klanjaju u jacijskom vremenu. Ha? Od sunneta poslanika alihi salatu osalam tokom obavljanja hačkih obreda jeste da se Akšam i Jacija klanjaju skraćeno i spojeno, dakle sa jednim ezanom i dva ikameta. Prvi ikamet za Akšam i klanja se tri rekata. Nakon toga odmah se ustaje i uči se ikamet za Jaciju i Jacija se klanja od dva rekata. Nema između nikakvog zikra, niti bilo kojeg namaza. Ali da se klanja u jacijskom vremenu. Ako bi neko ranije došao na Muzdelifu, došao u akšamskom vremenu, i klanja u akšamskom vremenu. Akšam i acija nema smetnje, ali je suprotno sunnetu. Namaz su svakako ispravni, ali je suprotno sunnetu. Ima učenjaka koji su pretjerali, pa su rekli ne, nije ispravno, mora se čekati jacijsko vrijeme, ukoliko bi klanjao u akšamskom vremenu, to nije ispravno. Ne. Dakle, ispravno je, ali je suprotno sunnetu. Međutim, znaju biti gužve. I obično su gužve. Mnogi Čak ima ih koji krenu sa Arefata prije zalaska sunca. Zbog gužvi, računaju zbog gužvi, Arefat je ogroman. I ima čak policije koji dakle oko Arefata, skroz oko granica stoje i nikome ne daju izaći prije. Pa računaju, sješćemo autobuse ili polahko ćemo krenuti pred sami zalazak sunca kako bi kroz gužvu Dok se probijamo, zatekao nas Akšam na Arefatu. Arefat je ogroman. Arefat je ogroman. Gužve su ogromne. Čak, ne znam sada kako je prošle godine, ove godine, ranijih godina sa autobusima se dolazlo u Arefat ili do pred sami Arefat i valja se probiti. To je masa, sve hađije moraju biti na Arefatu. I pojedini koji ne poznaju ove propise gledaju tokom dana da budu tu, svi. Ha, pa su gužve ogromne. Pa ukoliko zbog gužve čovjek vidi da neće stići na muzdelifu, proće pola noći. Ha? Zna se desiti. Ne dakle da dođe u akšamsko vrijeme, već ne može doći ni u jacijsko vrijeme. Ne može doći do pola noći. Onda kaže se u toku puta negdje mora da svrati da klanja akšam jaciju. Znači doće iza pola noći. Vidi gužve, ne može. Zna se desiti da muškarci i žene, ženama se teško kretati, pa žene ostanu u autobusima, a muškarci izađu i prije muškarci dođu žena. Muškarci izađu pješke odu. I prije dođu žena sa autobusima. Znaju biti ogromne gužve. Pa dakle, u slučaju gužve, ako se primijeti da će proći acija, da će proći pola noći, negdje u putu mora se klanjati, jeli, pa kasnije nastaviti jeli, do Muzdelife. Kada se dođe na muzdelifu, boravi se na muzdelifi od sunneta je da se na muzdelifi, dakle kada se dođe, kladnja se, kako, smo, kako sam rekao, akšamijacija, nakon toga se boravi do sabaha. Klanja se sabah i to se kod učenjaka zove jednim terminom. Dakle, boravak od dolaska na muzdelifu do sabaha, nastupanja sabaha i klanjanja sabaha, to se zove mebit. Doslovan prijevod bi bilo spavanje. Pa neki kažu spavanje na muzdelifi. I neki obavezuju. Ne, lijepo, od je da se spava, ali nije obavezno da se spava. A zatim koriste drugi termin i također za, za to vežu druge propise od sabaha do izlaska sunca. Dakle, na muzdelifi. Kad se dođe, boravi se od dolaska kad se dođe do sabaha, klanja se sabah i također posle sabaha se ostaje na muzdelifi do pred sami izlazak sunca. Prije nego što sunce počne izlaziti, ide se sa muzdelife. Govorim po sunnetu, posle ću spomenuti kako rade i kako je nekima dozvoljeno da urade. Dakle, to je od sunneta. Pagani prije dolaska Islama, čekali su na muzdalifi dok sunce izađe. Kada bi sunce izašlo, tek tada bi napuštali muzdalifu. Zato je poslanik Alihi Salcama razišao se s njima. Pa bi čekao na muzdalifi do pred sam izlazak sunca i prije nego što bi sunce počelo izlaziti, on bi išao sa muzdalifi. Da se vratimo na muzdalifu. Dakle, kada se dođe, klanja se akšan i acija, skraćeno i spojeno, u hadisima, poslanika alihi salacom ne navodi se klanjanje vitr namaza i noćnog namaza na muzdelifi. Međutim, kažu učenjaci ovaj hadis džabira. Džabir je citirao hadis, govorio kako je poslanik alihi salacom obavljao hačske obrede i druge ibadete koji su vezani za hađ. Ha? šta je od ibadeta na arefatu, šta je od ibadeta na muzdelifi, pa se tu spominju jer nisu običajni, jel tako da se klanja spojeno, podne i kindija na arefatu. A drugim, čuo si, na mini se klanja skraćeno, ali niko nije rekao spojeno na mini. Da klanjaš podne i kindiju, akšam jaciju, ne, već klanjaš skraćeno i čekaš. Kad dođe namansko vrijeme i kindije, klanjaš i kindiju, nema spajanja. Dok ovdje na arefatu i na muzdelifi. Pa kažu zašto nije došlo u hadisu vitr i noćni namaz? Kažu zato što je to običajno. Vitr i noćni namaz ne vežu se ni za kakav obred. To je poznato i to se klanja. Tako dakle da je od sunneta da se klanja vitr, iako nije spomenut u hadisima, da se klanja vitr i noćni namaz i na, na muzdelifi. Preostalo vrijeme se boravi. Po sunnetu spava, odmara, ko može. Boravak na muzdelifi je obaveza. Vađib. Boravak na ovom dijelu, na muzdelifi je vađib obaveza. I četverica velikih imama, dakle Ebu Hanife, Malik, Šafija i Ahmed, alaihim rahmetullah, obavezuju iskup klanje kurbana ko ne boravi na muzdelifi. Ko sa Arefata ode odmah na minu obavezuju iskup. Da se čovjek iskupi. Ha. Allah najbolje zna. Rekao sam da je došao čovjeku Omer. Ako me pratite, da je došao čovjeku, da je došao Omeru čovjek. Omeru radijallahu talan pred samu zoru ovde na Muzdelifi i kaže ja sam stupio sada u obrede. Kaže jesi boravio na, na Arefatu? Nisam, kaže požuri, idi na Arefat. I rečeno je da na Arefatu je obaveza da se boravi u jednom dijelu vremena od podne do zore. Pa onaj koji pred zoru boravi na Arefatu, nema šanse da boravi na Muzdalifi. I nije rečeno kada ga je Omer vratio da mu je rekao za kolji kurban, zato što nisi bio na Muzdalifi. Hmm? Ili tvoj hađ nije potpun, tvoj hađ nije ispravan i slično. Pa kažu, Allah najbolje zna, jeste četverica imama, moguće, dakle, da bi na takav način trebalo sankcionisati onoga koji svojevoljno neće nam uzdelifu, pa ode, bez ikakvog razloga. Da bi ga trebalo na takav način da se iskupi. Ali, dakle, onaj koji je doista u nemogućnosti, pa ne boravi na muzdelifi, iako je boravak na muzdelifi vađib, nije, dakle, Allah najbolje zna, nije dužan da se iskupi. izuzev, ha? Izuzev kod Hanefija. Eh, ima propis, ukoliko čovjek napusti muzdalifu posle polanoći. Je li dozvoljeno? Dozvoljeno je. Čuli smo šta je sunnet. Ali da čovjek dođe ranije, klanja akšam i jaciju, boravi određeno vrijeme malo na muzdalifi, nastupi pola noći, on ode. Ispravno je trojica imama su stava da je njegov boravak na muzelifi ispravan. Kod Hanefija nije. Zašto? Zato što, malo sam spomenuo, ne znam da li ste pratili, a, Hanefi je imao onaj prvi dio boravka na muzelifi i onaj drugi posle sabaha. Hanefi je uslovljavaju, uvjetuju onaj drugi boravak posle sabaha, da moraš biti na muzelifi. Pa onaj koji ode posle pola noći sa muzelife, on nije boravio taj dio, On nije boravio taj dio. Pa, dakle, obavezuju tu iskup hanefijski pravnici. Allah najbolje zna, dakle, dozvoljeno je. Naročito je dozvoljeno poslije pola noći napustiti muzdalifu slabima, nemoćnima, bolesnima ko se razboli, starima, djeci i njihovim majkama, zbog gužve. Ha, ne mogu se kretati u gužvi, ne podnose gužvu ili zbog gužve na kamenčićima. Sa Muzdelife ujutro se ide bacat kamenčić. Znači, Mina, Arefat, Muzdelifa, Mina. Ulazak u Minu jeste od strane Džemreta gdje se bacaju kamenčići, a tu bude najveća gužva. Pa zbog toga se dozvoljava spomenutim kategorijama. Poslanika Alihi Salsam je dozvolio starima i onima koji ih služe, dozvolio je da idu posle pola noći. Bez opravdanog razloga ne bi trebalo napuštati minu. E, muzdalifu. Ne bi trebalo ići posle pola noći. Pogotovo, dakle, onaj koji želi da slidi sunet poslanika, alaihi sallam. Mora da ostane do sabaha i posle sabaha, do pred sami izlazak sunca. A oni slabi, nemoćni, stari žene, djeca, mogu da idu. Ha. I budući da je odlazak sa mine posle pola noći za takve osobe iz razloga bacanja kamenčića, gužve, kaže se da kad god stignu do džemreta, mogu da bace kamenčiće. Nije uvjet da čekaju sabah, pa posle sabaha da bacaju. Znači, njima je dozvoljeno da idu sa muzdelife zbog tog razloga, da izbjegnu gužvu na džemretima. Dozvoljava im se, dakle, da kada dođu do džemreta da bacaju kamenčiće. Neko od učenjaka ne dozvoljava osim nakon sabaha. Allah najbolje zna, dakle, ne treba biti toliko strog. Ako im je dozvoljeno da idu sa muzdalife, dozvoljeno je, jeli, iz tog razloga i da bacu, da bace, jeli, da bace kamenčiće. Ima, dakle, govora stvarno, jeli, kada čitaš, zaibratiš se. Dakle, oni koji nisu dozvoljavali nikako da se ide sa muzdalife, čak su uvjetovali boravak na muzdalifi i onaj drugi nakon sabah namaza uvjetovali ispravnost hađa. Ibn Hazm kaže, ko ne klanja sabah namaz na muzdelifi za imamom, hađ mu je pokvaren. Ko ne klanja na muzdelifi, sabah namaz, dakle, za imamom, klanja se u džematu, namaz mu je pokvaren. Što je pretjerano? Poslanik Ali se dozvolio, ha? Šta je sa ovima slabijima, sa ženama, jeli, i slično ispravno je li kako, kako je rečeno. E, po sunnetu s muzdalife se kreće nakon što se klanja sabah, dovi se, okreni se dakle, i dovi se i čeka se pred sami izlazak sunca, ide se sa muzdalife, napušta se muzdalifa. Pred sami izlazak sunca. Dakle, nakon muzdalife slijedi mina i na mini bacanje kamenčića. Međutim, Muzdelifa i Mina nisu baš spojene jedna za drugu. Između Muzdelife i Mine ima jedna dolina koja se zove Muhassir. Od sunneta je da se kroz tu dolinu malo požuri. Ha? Dakle, između Muzdelife, Mina, Arefat, Muzdelifa, Mina. Međutim, između Muzdelife i Mine postoji jedna dolina koja se zove Muhassir. Od sunneta je da se požuri kroz nju. Nema razloga nije poznata mudrost zbog čega. Ima priča, međutim neosnovanih, nema dokaza za to. Poslanik Alihi Salatom je požurio i kaže se to je emrun ili fi'lun ta'abudi. Allah je tako propisao, naredio i tako se radi. Pojedini kažu da je to mjesto gdje je zadržan Ebrahim slon, gdje su kamenovani od strane ptica je babil, pa treba požuriti, jer je to mjesto kazne. To je neosnovan govor. Prenosi se od poslanika, ali istal sam da je malo požurio i da shaba da su žurili kroz tu dolinu Ibn Omer i drugi. Ha. Pa se dakle ide do domine. Kada se dođe na minu, na mini, čitali smo, slušali smo na mini, imaju tri džemreta. Malo, srednje i veliko. Dakle, ovo je sabah se klanjao desetog dana, Kurban Bajram, tamo u Mekki kod Kabe, ha? nakon sabaha, obavljenog sabaha, čekaju izlazak sunca, vrlo malo, 10-15 minuta se čeka, klanja se Bajram. Kao što nam je poznato od sunneta, kod ramazanskog Bajrama je da se malo odgodi s Bajramom, ha? da se ne klanja odmah dok kod kurban bajrama je da se požuri kako bi se išli klati kurbani. Ili također pogotovo od sunneta je ako se klanja na otvorenom da se dovedu kurbani i da imam za kolje nešto od tih kurbana i da pokaže džematlijama kako se kolju kurbani i ostalo, kako je po sunnetu. Ha? Dakle, tamo se već na, mini se, na muzdalifi se klanja u sabah i kreće se prije izlaska sunca kamini kod Kabe, klanjaju se sabah i čeka se izlazak sunca. Nakon izlaska sunca brzo se klanja Bajram. Pa kada se dođe do Džemreta, prolazi se kroz ovu dolinu, stupa se u minu i udara se u Džemreta. Malo, srednje, veliko, taj dan, kurban Bajrama, desetog dana, baca se samo na jedno džemre. Na zadnje, veliko džemre. Ili se kaže džemretul Akaba to je mjesto gdje je bila akaba, prisega na akabi, prva i druga. Hm? Po tome se zove džemratul akaba. Tu se bacaju kamenčići. Kažu učenjaci, većina islamskih učenjaka, da je vađib bacati kamenčiće. Vađib. Obaveza. Bacati kamenčiće. Ima ih koji pretjeruju. Pa kažu rukn, ako se ne bace kamenčići, nema hađa. Ima ih koji pretjeruju u drugu stranu. Pa kažu dovoljno je da se izgovore tekviri. Sedam tekvira, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, sedam puta i gotovo, ne moraš bacat, ne. Ispravno da je sreda između toga vađib, da se bace kamenčići. Bacaju se dakle kamenčići na tom zadnjem džemretu. To džemre je nekad bilo stup. Možemo potražiti, vrati se slike. I vidjet da je to bio stup. Danas je veliki zid. Danas je udaren veliki zid. Bio je nekada stub i oko stuba veliki krug. Nije uvjet, niti je sunnet da se gađa taj stub. Bitno je da se ubaci u taj krug oko stuba. Ha? Nije uvjet da se pogodi stup. Ha? Ima neosnovanih priča također, kažu taj stup je šeitan. Koji su obavljali hađ, mogli su da vide, ja sam vidio svojim očima, ima ih koji otrče tamo do stuba i zagrle stup. I narod gađa i njega i stup. A pa dobro, ako se prepustiš tim neosnovanim pričama, onda si ti koji taj a, stup. Ako tvrdiš da je stup to, onda si ti kućeš za njim. A. Bacaju se dakle kamenčići prema, to je samo kao orijentir da bi se ubacilo u krug. Bitno je da se baci. Čak kažu učenjaci, pošto je sada zid, ako bi bacio i pogodio zid i odbio se kamenčić izvan tog kruga, nema smetnje. I koji su obavljali hađ, Abdullah zatvori malo vrata, i koji su obavljali hađ mogli su da primijete koliko hoćeš kamenčića ovamo. Odbijaju se, nema smetnje. Dakle, bitno je da se baci. Bacaju se kamenice? Ne, bacaju se kamenčići veličine nokta. Dakle, ove jagodice, nokta. Ne dakle nešto sasvim malo, niti nešto veće. I kamenčići, ima ljudi bacaju papuče, ima kišobrane bacaju, nose, pogotovo prvi dan posle, drugi dan, nose, dolazi se posle podne, sljedeći dana se baca posle podne, pa vruće i donose kišobrane, pa bacaju kišobrane bacaju se kamenčići. Nema dokaza jasnog, vjerodostojnog gdje da nađeš te kamenčiće. Prenosi se od pojedinih ashaba da su to uzeli na muzdelifi. I šarati se čak da, je, da bi i poslanik Alehi Salca mogao uzeti na muzdelifi. Međutim, kažu od ashaba od koji se prenosi, prenosi se da su oni obavljali obrede na jahalici. Pa se kaže, uzeli su nam muzdelifi dok su bili da ne bi kasnije slazili sa jahalica. I poslanik Alihi sam također. Abdullah ibn Omer na jahalici obavljao. Međutim, dakle, da se kaže ovdje moraš ili ovdje moraš, ne. Gdje god si u mogućnosti, taj prvi dan bacaš sedam. Možeš Ako već na Muzdalifi tamo boraviš, spavaš, ne znam, možeš uzeti na Muzdalifi, nema smetnje. Možeš uzeti na Muzdalifi i za taj prvi dan, i za drugi, i za treći dan kad ćeš bacati. Nema smetnje. A možeš uzeti bilo gdje, čak kažu učenjaci, ti kamenčići koji se vraćaju na samo mjesto, dakle bacaš prema tom džemretu, možeš tu nabrati kamenčića. Dakle, i to isto kažu ha, neki povezuju i kažu da je to mjesto gdje je Ibrahim gađao šeitana. Pa kažu taj stup je šeitan, a ovaj obred, dakle, vezan je za to. Međutim, nema jasnog dokaza vjerodostojnog jasnog dokaza. Pa se opet kaže da je Allah tako naredio. I cilj je dakle da se sprovede taj obred, bacanje kamenčića. Gdje ćeš ti uzeti kamenčiće, to dakle nije pojašnjeno. Također, pretjerivanje je da se ti kamenčići peru u vodi. Čovjek uzme, nosi flašcu vode, mladije kamenčiće, onaj opere kamenčiće i kamenčiće vrati onu flašcu od vode. Ha? Dakle, to nije preporučeno. Kad da bi moje bacanje bilo bolje, ispravnije, čišće. Poslanik, ali isto sam nabro, a shabi brali, ne spominje se, dakle, da su to radili. To je pretjerivanje. Budući da je vađib, nije u redu da neko drugi baca za osobu koja je u mogućnosti. Koja je u mogućnosti da baca kamenčiće, treba da baci. Nije u redu da neko drugi baca za nju. I baca se kamenčić po kamenčić, a ne sve. A? Zašto? Jer se u hadisu Džabira radijallahu talan koji opisuje ove hačke obrede kaže da bi donosio tekbir sa svakim kamenčićem. A? Da bi donosio tekbir sa svakim kamenčićem. Kada god bi bacio kamenčić, rekao bi Allahu ekber, Allahu poslanik alaihi sallam. Što znači? Da je bacao jedan po jedan. Da je bacao jedan po jedan. I svo vrijeme dolaska do ovih džemreta i bacanja kamenčića izgovara se telbija. Kad prestaje telbija? Kod početka bacanja kamenčića. Kako bilježe Buharija i Muslim, da je poslanik Alehi Salsam izgovarao Telbiju, narošto je li Fadl koji je sjedio iza njega, Amidža, poslanika Alehi Salsam, Abbas i Fadl. Fadl sjedio iza poslanika Alehi Salsam i kaže sjedio sam od Muzdalife do Mine, iza njegovih leđa i nije prestao izgovarati Telbiju dok nije bacio kamenčiće. Pa pojedini razumijevaju dok nije završio sa bacanjem kamenčića. Međutim, pitam, zar je moguće izgovarati Telbiju i Allahu Ekber? Hm? Poslanik Alihi Salsam je nakon što je bacio, rekao Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ne može se izgovarati i talbija, lebejk Allahume, Allahu Akbar, lebejk Allah. A. Pa se zaključuje, Allah najbolje zna da se prestaje kod početka bacanja kamenčića sa talbijom, sa izgovaranjem talbije. I dakle, baca se kamenčić po kamenčić. Ako bi neko i bacio svi sedam i rekao Allahu Akbar, Allahu Rafal, kažu da se računa jedan put i da mu preostaje još šest da baci. Pokođu pa opet da zagrabi, opet je jedan put. I svaki put, znači, ali to je suprotno i tekako sunetu. Dakle, kamenčić po kamenčić i tako se baca sedam. Dakle, to je prvi dan. Ha? Kasnije, kada se baca sljedećih dana, baca se na svakom od ova tri džemreta. Na malom, srednjem i velikom baca se po sedam. Baca se po sedam. Dakle, baca se jedanesti dan, i 12. dan. Deseti dan je Kurban Bajram i tu se samo baca sedam. Sad će doći spomen još jednih ubrzo obreda koji se obavljaju. E, eh, 11. dan baca se po sedam na malom, prvo dolazi malo, pa srednje, pa veliko i vraća se na minu. Dakle, zadnje ovo džemre, veliko džemre na koje se baca prvi, prvi dan, odmah iza njega završava mina. Tako dakle onaj koji baci na velikom tom zadnjem džemretu, vraća se na minu odma. Ne izlazi, vraća se. Ha. Baca se na takav način sljedećih dana. Može da se baci 11. i 12. dan. Ovo, ako ste pratili, ovo prvo bacanje desetog dana od sunneta je, pratio si kako je poslanik Alihi Sazom, klanjao sabah, čekao izlazak sunca, prije izlaska sunca krenuo. Sunce je izašlo dok je došao do mine. Dakle, od sunneta je nakon izlaska sunca da se baca kamenčić prvi dan Bajrama, deseti dan Zulhidžeta, da se baca na velikom, poslije izlaska sunca. Oni koji imaju opravdanje mogu i prije. Ha. Kasnije, kada se bacaju kamenčići, bacaju se od podne, nakon što nastupi podnevsko vrijeme ovaj prvi dan kada je Kurban Bajram baca se nakon što izađe sunce. Sljedeći 11. i 12. baca se od sunneta je da se baci od nastupa podnevskog vremena do nastupa akšamskog vremena. Od podne do akšama da se baci. Od podne do akšama da se baci. I znaju biti ogromne guže pred podne. Znaju biti vrućine. Pa mnogi kažu, ma neće sad ljudi doći vruće. I tom logikom mnogi idu. I onda kad dođeš pred džemreta na podne vidiš preveliku gužu. I ako ste pratili, ako se sjećate prethodnih godina na džemretima su dešavali se oni nemili događaji gdje su mase ginule. Upravo zbog toga. Čekaju i policija pusti. Kad nastupi podne namaz, čuje se iz obližnjih mešćida uči podne namaz, to ima mešćid, jeli? narod nagrne odma ogromna masa i tu se dešavalo da su jedni drugi gazili hmm. pa dakle imaš vakta od podne do akšama da baciš 11. dan 12. dan ko ne želi da baca i 13. dan dakle može se bacati i 13. dan kome se žuri neko ima let ha? mora da privedete obrede on taj drugi dan, 12. dan, Znači baca se 11. i 12. dan na sva tri po sedam. Dakle, 11. dan 21 kamenčić, 12. dan 21 kamenčić. Ako želiš da ideš ranije sa mine, da ne bacaš i taj 13. dan, moraš 12. dan prije akšama da baciš. Ha? Moraš 12. dan prije akšama, ne smiješ ostati, moraš izaći sa mine, baciti i izaći. Čuo si zadnje džemreje, još uvijek u mini. Nakon toga izlazi se sa mine moraš baciti prije nastupa akšama. Ha, ako te zatekne akšam na mini, onda moraš ostati i 13. dan i bacati kamenčiće. Moraš ostati. Kažu, ako bi čovjek napustio prije akšama 12. dan, ako bi napustio prije akšama 12. dan, ali zaboravio nešto na mini. Ostalo mu rusak, ostalo mu ne znam ti šta. Pa se zbog potrebe vratio, na njega se ne odnosi ovaj propis. Na njega se ne odnosi, ne odnosi ovaj propis, Allah najbolje zna. Ha. Ovaj kurban bajram kada je, kada se baca sedam kamenčića na velikom džemretu, zadnjem džemretu, džemretu la akaba, nakon toga hađija se oslobađa od ihrama. Kada baca kamenčiće na tom velikom džemretu, ovdje je mina, Ovde je džemre i završetak mine, a tamo je kaba. Od sunneta je da kada baca kamenčiće, da bude okrenut svojim prsima, odnosno da bude mina sa desne strane, a da mu bude kaba sa lijeve strane. Ha? Da ovako džemre bude ispred njega, desno mina, a lijevo kaba. Od sunneta je. Ali ako bi bacio s bilo koje strane da se okrene i da baci unutar kruga, to je dozvoljeno ispravno. Ali od suneta je tako. Kada baci kamenčiće, onda poslanik Alihi Salsam nakon što je bacio kamenčiće, klao je kurban koji je vodio sa sobom i druge kurbane. Kao što je poznato, taj dan zaklao je stotinu deva, odnosno 63, a preostali dio je prepustio Ali radijallahu tela. Pa dakle, onaj koji je u mogućnosti da zakolje kurban, nakon bacanja kamenčića kolje kurban. Nakon klanja kurbana brije se kosa, brije se glava ili krati. Kako je bilo kod govora umre, poslanik Alihi Salsam tri put je dovio za one koji su obrijali, pa je četvrti put neko od prisutnih dodao i za one koji su skratli, rekao je i za one koji su skratili. Ha. Pa dakle, odmah nakon bacanja kamenčića, ko nekolje korban, brije glavu. Nakon što obrije glavu, ide obavlja tavaf oko Kabe i to je taj obavezni hačski tavaf. Kada se govori o temeljima hađa, kaže se nijet stupanje u hačke obrede, tavaf, saj i arefat. Četiri. Nijet, tavaf, saj i arefat. Ili redoslidom nijet, arefat, tavaf i saj. To je dakle taj obavezni tavaf. Zove se tavaf i fada ovo ifada znači malo požuriti. Pa je poslanik Alihi salatu osalam između podne, i e, između dakle, bacanja kamenčića do podne, zaklao je sve ove kurbane. Obrijao glavu i krenuo. Krenuo do kabe da obavi tavaf. I tako se ide. Obavlja se tavaf. Ne, nema se. Obavlja se tavaf. Nakon što se obavi tavaf, vraća se na minu. Ovaj tavaf može se odgoditi. Ovaj tavaf može se odgoditi. Ha? Pratite mene, pustite to. Ovaj tavaf obavezni može, može se odgoditi. Hadžija koji dolazi sa strane, na kraju, kad izlazi iz Mekke, mora da obavi oprosni tavaf. Ha. Dakle, oni koji nisu od stanovnika Mekke, poput nas, naši koji su došli, koji dolaze iz Medine, okolo, znači nisu stanovnika Meke, oni moraju kada hoće da napuste Meku obaviti oprosni tavaf. Oprosni tavaf. I to je vezano samo za hađ, ne za umru. Umra nema oprosnog tavafa. Ko tokom godine dolazi na umru i hoće da ide iz Meke, ne obavlja taj oprosni tavaf. Ha. On se obavlja samo kod hađa. Pa se ovaj obavezni hađ može odgoditi do tog i obaviti samo jedan tavaf, da to bude i obavezni tavaf i oprosni tavaf. Može, nema smetnje. Poslanik Alihi Salosam je tog dana, kurban Bajrama, bacanje kamenčića, brijanje glave, obavljanje tavafa, saja i ostalo, bio upitan šta ako uradim nešto prije, nešto kasnije. Ako bi bacio kamenčiće, zatim otišao do tavafa, onako u ihramima, ne skidao ihrame, ne znam, daleko mi je hotel, Odo ja prvo da obavim tavaf, pa ću se vratiti u hotelu, obrijati glavu, kupati se, istuširati se, obući odjeću, spremiti se i otići na minu. Nema smetnje. Poslanik Alehi Salsam bi govorio, uradi. Nema smetnje. Uradi. Nema smetnje. Kad god bi ga neko pitao prije ili poslije, govorio bi, uradi, nema smetnje. Pa što god se, dakle, uradi, ovakav je redosled po sunnetu. Da se obavi bacanje kamenčića, zatim kurban ko može, nakon toga da se obrije glava ili skrati kosa, obavi tavaf, saj i ide se na, ide se na minu. Ali, kažem ovaj tavaf, zbog gužvi, ta su također najveće guže, svako želi. Zašto? Zato kada se baci kamenčić, čovjek se dijelom oslobađa može da skine i hrame, da se obuče, da se miriše i, i, i nije mu dozvoljeno da ima odnos sa svojom suprugom. Nakon obavljanja tavafa to mu je dozvoljno. Nakon obavljenog tavafa gotovo, sve se završava. Slobodan si, gotovo, završeno. Ha? Pa mnogi žure da obave i taj tavaf i stvarno budu gužve. Velike gužve. Pa može neko da odgodi, naročito žene. Pogotovo žene koje imaju menstruaciju, one odgađaju taj obavezni tavaf dok se ne očiste i čekaju, spajaju ga sa oprosnim tavafom. Dakle, obavi se tavaf, poznato kako se obavlja, zatim saj, nakon tog tavafa, taj tavaf je obavezan tavaf, naprotiv rukn hađa, taj saj je također rukn sastavni dio hađa, nakon toga vraća se na minu. Boravi se 11. i 12. sa mine, dolazi se pred kraj mine i bacaju se kamenčići, zatim ponovo se vraća. Dakle, tog 11. i 12. klanjaju se svi namazi kako? Skraćeno nespojeno, skraćeno. Hm. Ko želi da ne ostane 13. dan žuri se mora, kako rekao, da baci kamenčiće prija, akšama. I također, boravak na ovoj mini je vađib. 11. i 12. dan je vađib. Obaveza da se boravi. Obaveza da se boravi. Ha. Ko se žuri, ide 12. dan prije akšama, ko se ne žuri, ostaje 13. dan, baca poslije podne i nakon što baci, izlazi. I obično tada oni koji ostaju i 13. dan krenu sa svojom opremom tamo u šatorima, dakle mina je sva pod šatorima, mina je sva pod šatorima, tamo ostaviš svoju opremu, sve ostaviš, neće niko, ne boj se, onaj, kad se slazi 13. dan, bacaju kamenči, ponese se sve sa sobom, koje je imao priliku, mogao je da vidi tako neke hađije, ponesu sve sa sobom, bace kamenčiće, izlaze sa mine i gotovo, završavaju. I time se definitivno svi obredi hađa završavaju, izzav ovaj na kraju oprosni, oprosni, oprosni tavaf. Tavaful vada. On se dakle ostavlja zadnje što je vezano za kabu da se obavi. Zadnji trenutak. Zna se desiti čak dakle, oni koji idu sa autobusom iz Mekije za džidu na aerodrom. Ili iz Mekije idu u Medinu. Neko je došao prvo u Meku pa će onda u Medinu. Zna se desiti dakle, da dođe autobus blizu Harema, izađu hađije, obave tavaf oprosni, u autobus idu. Hm. Dakle, zadnje što je vezano za hačske obrede za kabu, jeste dakle taj oprosni tavaf. Da se on obavi i ne, ne klanja se dva rekata nakon, Allah ne bi zna, ne klanja se dva rekata nakon tavafa. Ide se, ide se, jeli, izlazi se iz Mekije. I s tim definitivno, dakle, sve se, sve se završava. Od prilike, dakle, to je bilo ono što je, što je vezano za hačske obrede, dakle od 8. do 12. ili 13. dana Zulhidžeta. Nisam spomenuo, dakle, deveti dan Zulhidžeta kada su hađe na Arefatu, za nas je propisano lijepo, preporučeno da postimo. Nije od sunneta da hađije devetog dana na arefatu poste, iako su u mogućnosti, ako je neko je li sposoban, nije preporučeno ni od sunneta kako bi se čovjek što je god moguće više posvetio posvetio je li dovi opet kažem boravak na mini nakon je li kurban bajrama je preče nego da se boravi kod Kabe. Da se boravi 11., 12. pa i 13. dani da se tu obavljaju namazi, to je dakle bolje, to je preče jer je to sunnet, poslanik Alihi Salusem je tako učinio, nego da se dole boravi kod, kod Kabe jeli, i slično. Allah najbolje zna. Ako imate šta da pitate,